сайн мэцгаано. Та нарыг хаан эсвэл хаанхүүтэй үйлчлүүлсэн үү? Тий. Тэдний амьдрал ямар вэ? Кино төр үздэг байсан тий. Тэр ямар хүн бэ? Яаж амьдрдаг вэ? Амран амьдрдаг тий. Тий. Ус өмөр байваа хэн нэгэн түнд ус авчирдаг гэдэг тий хэн нэгэнд яв гэвэл тэр яам ир гэвэл ирэн тий тэгээд санаа зовх юм тийм их биш амархаад зүгээр бас мөнгөний талаар идэх юмны талаар санаа зовх юм ба зүгээр тийм бас э, их мөнгөтэй их э, хүчтэй хүч юу эрхэн мэдрэгтэй тиймэр хүн байна. Тэр хүн байна. 하림, 닉캉, 닉캉후. 툰드 문구 집배왔고 툰드 툰이오벤드 어르토콤 집배왔고티 이름들 배웠고 디벨 들은 야무르군 배 강쿠 문어 강쿠 요주 소라고 야잠들을 믿고 온시집와스 잡고 배울 санин байна тий. Бараг гойгоц шиг амьдрах хэрэгтэй тий. Нүгч явах гэж байна. За. Тэгээ а энэ ханхун хан эсвэл ханхун тийм амьдрал амьдрал амьдрал амьдралын тулд сурах ёс занш байгаа. Сурах сурах юм байна тий. Наац амьдрах амьдрал аргатай байна. Тэгэхээр Тэнгэр хурааны хүүхдүүд нь яаж амьдрах вэ? Үйл тахлаар өнөөдөр Есүс ингэж хэлсэн. Хөрөшөө хайрал тайс на үзин надгээс хэсний танараас сонсон. Харин би танарт хэллээ. Тайс нуу та хайрал та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө зав бэрэ. Тэгээс нэрээ Танай тэнгэр тэцгийнхээ хүүхдүүд болон ингээд амьдрал тэнгэр бурааны хүүхдүүд болон гэсэн. Танд ингээд амьдралч байна. Дайсандаа хайлах тийм амьдрал амьдрах амьдрал тэнгэр бурааны хүүхдүүд болон Тэгвэл энгийн хүмүүстэй ямар ягаад тавэ? Айгаа юм баг. Тийм. Үр өөрийгөө харигдаг хүн харигдаг энгийн хүмүүс бас тийм хөрөхийн хүмүүс бас. Харин тэнгэрийн хүүхдүүд нь тэгэц амьдрах ёстой. Хэн нэгэн ингэж амьдрсан бай. Тэнгэрийн хүү хэмблээ. Тэг Есүс. Есүс Үнэхээр ингэж сандарсан уу? Тэ? Хэрвээ Есүс ирээд ингэж амьдрсангүй, амьдраагүй байсан бол яах юм? Ирээд би мөнгө олъё. Тэгээд мөнгө олохоор ингэ хичдэг. Бас хэнэгэн түнд үзэн яддаг бол яддаг бол түнд бас үзэн яддаг байсан байна. Тэнгэрний хүү гэж харагдсан. Хардах боломжтой юу? Тэгэж харагдаагүй байгаа. Тийм. Тийм байна. Тэгвэл та нар энэ тэнгэр бүрийн хүүхдүүд мөн үү? Мөн тий мэдээч. Харин тэнгэрийн хүүхдүүд мөн боловч тэгэхэд igen ингээд амьд амьдраа амьддаггүй бол хэн та нар та нарын тэнгэр хүүхд тэнгэр бүрийн хүүхдүүд шиг харагдаад харагдах уу? Тэ? Энд амьдрахад хэн нэгэн цодоод хэн нэгнийг үзэн надад нэгэнд үзэн надад амьдрал яацх тэнгэр мөн хүүдүү гэж нэрлэдэг вэ. Бид тэнгэр хүүдүүдийг амьдрахын тулд дайс Дайснууч бас хайрлалаа хэмтүүл хичээх хэрэгтэй. Харин энэ бас маш хич байна. Харин цаахан цамц хийчээд зүзвэр дараа дөрөв тэнгэрэн хүүд шиг болно. Тэгээ өнөөдөр зүгээр нэг удаа уурлах зүйл байхад ч бас нэг удаа үнийг түүнийг уучлаад бас сайн хандын төлөө хайрлангийн төлөө хичээж үзцгээе. Тэр өөрөө өнөө талраа тэр тунгаан бодцгой. Нэрээ миний амдраг тэнгэр бүрийн хөдөлсөг харагдаж байна уу? Би тгийн тэнгэр бүрийн хөдөлсөг амдрын төв хичээж байна уу? Тарах нь тунгаан бодцгой. Thank you.